الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاكا زهولا بريبادا نشيم غسبدارو الله سبحانه وتعالى ستوريتالو زملي نبيسا صلوات مير إسلام نالله بسلانيك محمد عليه السلام članove njegove časne porodice, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažne braći i poštovani sestre, <clears throat> srijeda prije akšama na sat vremena, naš već stalni termin u kojim se družimo sa hadisima knjige Rijadu Salihin, knjiga Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, autora imama An-Nevevi Rahmetullahi Alehi, jedna velika, velika blagoslovljena knjiga koji je uzvišen Allah subhanahu <clears throat> zbog iskrenosti njenog autora podario veliku, veliku, veliki blagoslov, veliki prijem kod čitateljstva. <clears throat> Mi se danas družimo sa jednom interesantnom temom <clears throat> za one koji imaju e, ovu knjigu, odnosno ovu štampu na 345. stranici, prvo poglavlje. Interesantno da smo do sad imali 680 hadisa i tek sada imam Ennevi Rahmetullahi Alihi počeo je knjigu da dijeli po poglavljima. <clears throat> Ova poglavlja su koja će dolaziti sada nešto kraća od prijedhodnih poglavlja, pa su islamski učenjaci pokušali da odgonijetnu šta je razlog zašto ima Enevi Rahmetullah Jalehi tek od 681. hadisa počeo da e, stavlja poglavlja u svojoj knjizi, a prijedhodno je samo imao naslove za određena, e, određena poglavlja koja su islamski učenjaci smatrali kao da su uvod za ovo što će doći određeni univerzalni islamski principi koji su potrebni čovjeku muslimanu. U svakom slučaju, 84. E, poglavlje, poglavlje stida, <clears throat> njegova vrijednost i poticaj da osoba se okiti stidom. Znači u ovom poglavlju imam Ennevi Rahmetullah Alihi, e, pokušat će da spomene nekoliko <clears throat> argumenata Islama koji ukazuju na vrijednost i bitnost stida u Islamu. Mi ćemo E, kao što nam je bio običaj e, kroz sve prethodne emisije, prvo ćemo kratko komentarisati e, hadise iz ovog poglavlja. Rekli smo da više poglavlja nisu duga kad su u pitanju hadisi, kao što su to bila prethodna poglavlja, u ovim poglavljima koja sada nam dolazi po 4-5 hadisa imam Nevi Rahmetullah Jalehi citira u jednom poglavlju. <clears throat> Poglavlje stida i njegove vrijednosti mi nakon što obradimo hadise, vratit ćemo se nakon toga da govorimo generalno o stidu, mjestu stida u islamu i našoj potrebi za stidom, e, kako jačati stid, pokazatelji stida i nekada pokazatelji da osoba e, ima potrebu za tim svojstvom. <clears throat> Prvi hadis od Ibnu Omera radijallahu ta'ala se prenosi da je poslanik alaihi salatu prošao pored nekog ensarije koji je savjetovao svoga brata u pogledu stida. Pa moj poslanik Ali Selatu Veselam rekao, prođi ga se, uistinu je stid dio imana. <clears throat> znači, Allah poslanik Ali Selatu Veselam prošao je pored čovjeka koji je kritikovao drugog u pogledu stida, u smislu odvraćao ga je od stida nažalost i u to vrijeme je bilo toga, ali danas imamo mnogo toga da kada imamo dijete koji se stidi, ne želi da ide u diskoteke, ne želi da ide na ekskurziju, e, ne želi da ima djevojku prije braka i tako dalje, pa ga čak njegovi roditelji, njegovi prijatelji ismijavaju, omalovažavaju, e, kritikuju ga zbog svojstva stida koje čovjek ima pri sebi. Pa se tako i desilo za vrijeme Božjih poslanika, ali se letu selam, Božiji poslanik je prošao pored nekog ensarije koji savjetovao svoga brata u pogledu stida, znači e, kritikovao ga je u pogledu stida, pa je Allah poslanik ali se letu selam rekao prođi ga se, uistinu je stid dio imana. Allah poslanik prva stvar negirao je njegov postupak pa kaže prođi ga se, ostavi to što radiš nije dobro. Nakon toga Allah poslanik ali se letu selam e, došao je sa jednom velikom konstatacijom, a to je da je stid dio imana, da je stid povezan sa čovjekovim vjerovanjem. Svakako ovaj hadis i mnogi drugi hadisi u ovom poglavlju <clears throat> trebali bi da budu podstri čovjeku vjerniku da se pokuša okititi ovom velikom i lijepom plemenitom osobinom. Mi ćemo naknadno govoriti o tome da se stid dijeli u dvije kategorije. Imamo stid, urođeni stid. I mi doista to možemo vidjeti na ljudima koji nas okružuju. Da imate ljude jednostavno od svog djetinstva, od mladosti, oni su isticali se time da su imali svojstvo stida kod sebe. Jednostavno čovjek je stidan u pogledu kontakta sa ljudima, da nešto zaiši, da nešto traži, da nešto javno govori i tako dalje. To je jedna vrsta stida koja je svakako pohvalna. Imamo drugu vrstu stida, vrsta stida koja se postiži. I to je veoma bitna činjenica da mi znamo da se stid može postići. Pa mi imamo dosta <clears throat> primjera gdje vidimo osobe koje u datom momentu u svome životu su dostigle jedan nivo, znači, bez stida da ih nije bilo stid, znači činiti grijehe, lagati, varati, možda kada su u pitanju e, žene e, nemorali, mnoge neke druge stvari. Nakon toga ljudi e, shvati da je to neispravno, vrati se vjeri i pokaju se, vremenom se odgajaju na načine koji ćemo mi ako Bog da ispomenuti učenjem Kur'ana, druženjem sa moralnim osobama, vremenom te osobe izgrade kod sebe svojstvo stida do te mjere da ne mogu da vjeruju da su nekada bili na takvom nivou da su neke stvari radili javno da ih to nije bilo stid. Pa znači svojstvo stida se može jačati, može se postići. Vidimo da ovdje Allah poslanik alaih salatu wasalam objasnio ovom konstatacijom mjesto stida, da je stid dio imana. Pa kada vidite čovjeka da je stidan, da se stidi činiti grijehe, da se stidi <clears throat> nemoralno govoriti i tako dalje, to je pokazatelj za Allahu pomoć njegovog imana. <clears throat> Nakon toga, eh, u hadisu od Imrana ibn Husayna radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali se letu selam kazao stid ne donosi ništa drugo osim dobro. U verziji koju bilježu ima muslim stoji da je Allah poslanik rekao stid je sav dobar ili je kazao u stidu je svako dobro. Allah poslanik ali salatu wasalam, opet jedno veliko pravilo, jedna velika konstatacija. Nakon što je Allah poslanik ali salatu konstatirao da je, stid dio imana, nakon toga e, jedno drugo veliko pravilo koje čovjeku treba kada vidi stidnu osobu, kada vidi svoje dijete da se stidi, da ga podstiče na to i da mu da ovi velike smjernice, kaže Allah poslanik se salatu wasalam, stid ne donosi ništa drugo osim dobro. Čovjek kada se stidi, govorit ćemo naknadno i o vrstama stida, stid od Allaha, ne može donijeti ništa loše. Stid od ljudi, stid od roditelja, stid od učitelja, stid od komšije, stid od prijatelja, stidate te vide u lošem društvu, u lošoj situaciji, loših postupaka i tako dalje. Pa stid, istinski stid, ne može donijeti osim hajr. U arapskom jeziku, pošto arapski jezik mnogo, mnogo napredniji od bilo kojeg drugog jezika na svijetu, pa i od našeg bosanskog jezika, postoji riječ hađel. Nažalost, u našem <clears throat> jeziku opet se to prevodi kao stid, ali imamo pokuđena vrsta stida koja se u arapskom zove hađel. I imamo pohvalni stid koji se zove el Pa je to kod Arapa, to su dva zasebna termina, a mi to na bosanskom jeziku možemo prevesti samo pohvalan stid i loš stid ili neprikladan stid kako neko ne bi pogrešno sati ovaj hadis, nekada stid može biti i pokuđen, e, može donijeti negativne rezultate, ali to nije pravi stid, to je ovaj pokuđeni stid. Pa primjera radi. <clears throat> Čovjek ima potrebu da upita nešto o propisima vjeri. Primjera radi o abdestu, o gusulu, o namazu, ali stidi se da to upita pa ga to sprečava da se poduči, pa će možda godinama, godinama i dugo vremena raditi određene greške zato što ga je stid pitati. Taj stid je pohval, e, taj stid je pokuđen i to je ono što Arapi kažu hađel. To je pokuđena vrsta stida. Ali stid, riječ el haja, on ne dolazi osim sa hajrom. Da se čovjek stidi uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala da učini nešto što je zabranjeno, da ga njegov gospodar koji mu podario nijamete, blagodati, oči, jezik, uši, srce, iman, taj gospodar koji podario insanu te nijamete i blagodati, da vidi svoga roba tamo gdje ne doliči robu da budi. Pa se insan stidi gospodara, pa se stidi meleka koji zapisuju djela. Čovjek kada radi nešto loše, treba da zna da su tu meleki koji to zapisuju. Čovjek treba da se stidi ljudi koji ga okružuju i tako dalje. Pa stid, istinski stid, ne dolazi osim sa hajrom. <clears throat> Nakon toga, u hadisu <clears throat> od Ebu Huriri radijallahu ta'ala stoji <clears throat> da je Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao iman se sastoji od 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko ogranaka. Njegov najbolji i najvredniji dio jesu riječi la ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. Njegov najniži dio jeste sputa puta ukloniti ono što smeta prolaznicima, a stid je dio imana. Ovaj hadis kao da je <clears throat> pojašnjenje za ono što je već spomenuto. U prvom hadisu Allahu poslanik je spomenuo se salatu wasalam da je stid dio imana. Po ovom hadisu Allahu poslanik alaihi salatu kaže iman – čovjekovo vjerovanje sačinjeno je sačinjeno od 60 ili 70 i nekoliko različitih ogranaka, različitih postupaka, različitih dijela. I ovaj <clears throat> hadis, jedan veliki temirni hadis u Lemi koja dokazuje da su dijela sastavni dio imana. Nije Boži poslanik kazao iman je samo da kažeš la ilaha illallah i to je to. Ne. Imam, kaže, ima 60 ili 70 i nekoliko ogranaka. Pa je spomenuo dijela. Pa je spomenuo Allahu poslanik ali salatu wasalam dijelo. Sklanjanje neugodnosti s puta je dijelo. Stid je dijelo. La ilaha illallah, riječ izgovaranje je dijelo. Pa znači ovaj hadis u osnovi jedan veliki dokaz i odgovor e, onima koji smatraju iman je samo u srcu. Nažalost, velik broj danas muslimana na planeti ja sam musliman, niti klanja, niti posti, niti daje zekat, čini sve moguće harame, ja sam musliman. Šta znači riječ musliman? Musliman, pokuran Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je ovaj hadis jedan od najvećih dokaza da se iman sačinjava od dijela. Da, mi trebamo iman imati u srcu. Mi iman trebamo potvrditi svojim jezikom, kazati mi vjerujemo. Innellezine kalu rabbuna Allahu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah. Oni kažu, vjeruju. I na kraju treći dio imana jesu dijela. Čovjek svojim dijelima treba da potvrdi iman. Pa kaže Allah poslanik ali se letu u ovom veličanstvenom hadisu o kojem su islamski učenjaci mnogo, mnogo pisali i govorili, kaže Allah poslanik iman se sastoji od 60 ili nekoliko ili 70 i nekoliko ogranaka. Pa kaže Allah poslanik najbitniji, najbolji dio imana jeste izgovor riječi la ilaha illallah. To je najbitnija stvar. Da čovjek kaže <clears throat> Ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. Ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. Da samo kratko pojasnimo ove riječi La ilaha illallah, iako smo o tome više puta govorili, vjerujem da velik broj ljudi, <clears throat> muslimana, ne zna šta znači La ilaha illallah. Bukvalno prevedeno, nema Boga osim Allaha. Ali neko može kazati kako nema Boga osim Allaha kada vidimo samo na Dunjaluku koliko je božanstava koja ljudi obožavaju. Uzmite samo <clears throat> e, koliko postoji različitih religija i koliko e, stvari se na, na, Dunjaluku obožava. Pa kako nema Boga osim Allaha? Pa je ispravno razumijevanje riječi la ilaha illallah. Nema Boga istinskog božanstva koji zaslužuje da mu se robuje osim Allah. Ima drugih bogova. Ima drugih bogova koji ljudi smatraju da su bogovi. Tako i oslovljavaju. Pa ćete otići u Hindiji vići, vidjeti da ljudi obožavaju kravu i oni za nju kažu da je bog. Ali da li krava zaslužuje da joj se robuje? Da li je ona istinsko božanstvo? Ona jeste božanstvo za jedan dio ljudi, ali za nekog ko to ne obožava, to je nelogično. Pa je uzvišeni Allah Znači, la ilaha illallah, nema Boga istinskog koji zaslužuje da mu se robuje. On je stvoritelj zemlje i nebesa, nema Boga koji zaslužuje da mu se robuje osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je to značenje riječi la ilaha illallah i to je najbitniji dio imana. Da čovjek kaže la ilaha illallah. Da te riječi nosi u svome srcu, da vjeruje, da ih kaže jezikom i da to nakon toga potvrdi djelima. Pa kaže Allah poslanik se salatu wasalam, njegov najbolji i dio jesu riječi la ilaha nema Boga osim Allaha. Njegov najniži dio jeste sputa puta ukloniti ono što smeta prolaznicima. Pogledajte, braćo moja draga i sestre, savršenstvo Islama. Da je sklanjanje onoga što ljudima smeta na putu stavio na sastavni dio vjerovanja. Kada čovjek radi Allaha nešto skloni s puta, da ljudima ne smeta, on će zato imati nagradu. To je ibadet i to je pokazatelj njegovog imana. On to radi, želi da na taj način uradi dobro djelo, na taj način robuje Allahu Đelšanu i očekuje nagradu na sudnjem danu. Pa je to pokazatelj da on vjeruje u Allaha koji će ga nagraditi na sudnjem danu zbog dijela koje uradio. Mi imamo više vjerodostojnih hadisa koji je spominjao Imam Ennevi Rahmetullah Jelehi da je bilo ljudi koji je spomenuo Allahu poslaniku prijašnjim narodima da je čovjek znao sklonuti granu, trn ili nešto sa puta što smeta ljudima, pa bi mu uzvišeni Allah zbog toga oprostio grijehe. Pa je ovo savršenstvo, pokazatelj savršenstva i ljepote Islama, da sklanjanje onoga što smeta ljudima prilikom hodanja je pokazatelj čovjek koji vjeri. Ali isto tako to je pokazatelj koliko je Islam savršen. Pa kada vidite muslimane, kako ne paze na higijenu, bacaju otpadke, bacaju e, mnoge stvari na, na put, to je daleko od imana, to je daleko od islama onu higijenu koju vidimo nažalost na zapadu, to nije ništa drugo osim princip islama. Pa je islam znači e, univerzalan. Za sve ono što je nama potrebno, pazite kako podstići da čovjek pazi na okolinu u kojoj živi i čak ne samo da pazi, već je to pokazatelj njegovog vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah poslanik na kraju, a stid je dio imana. Nakon što nam je Boži poslanik pojasnio šta je najbitniji dio imana, šta je najniži dio imana, La ilaha illallah. Ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. Ešhedu en la ilaha illallah. Nema istinskog božanstva koji zaslužuje da mu se robuje osim Allah subhanahu wa ta'ala. Imamo najniži dio da nešto čovjek skloni s puta što smeta ljudima, a kaže Allah poslanik između toga dvoga i je dio imana. Nije precizirano gdje je, ali je stid dio imana, pa osoba koja ima pri sebi to svojstvo treba da zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala ili da ga pokuša kod sebe izgrađivati. I za kraj, odnosno četvrti hadis u ovom poglavlju, <clears throat> od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu ta'ala, se prenosi, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam bio je stidljiv, stidljiviji od djevice u svojoj odaji. Pa kada bi vidjeli nešto što ne voli i prezrije, mi bismo to prepoznali na njegovom licu. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala opisuje Allahu poslanika alaih salatu wasalam. Mi smo više puta govorili o moralu Allahu poslanika alaih salatu wasalam, a u jednu ruku sva ova knjiga Rijadu Salihin je opis Božijeg poslanika i njegovog sunneta, jer velika većina ove knjige su hadisi Božijeg poslanika, ali se letu wasalam. Pa Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala opisuje Božijeg poslanika kojeg uzvišeni Allah je učinio ljudima uzorom. Lekad kane lekom fi rasulillahi usvetun hasene, doista vi u Allahom poslaniku imate divan uzor. Wa inneke la'ala huluqin azim, doista si ti na visokom stepenu morala. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kao stvoritelj zemlje i nebesa, da je kazao za Božijeg poslanika doista si ti, Allah poslaniče, moralan. To je bilo dovoljno. Uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, za Božijeg poslanika kaže وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Doista si ti na visokom stepenu morala i dajte mi osobu čiji moral je, ako ništa, sličan moralu Božijeg poslanika, ali se Mi ćemo vidjeti e, kada pogledamo biografije islamskih velikana, biografije islamskih učenjaka, pobožnjaka, halifa. Svako od njih je imao, e, ajde da kažemo, mnogo pozitivnih osobina, ali svako od njih je imao dio osobina koji nisu pohvalne, ali Allahu poslanik ali se letu u dunjalučkom pogledu je bio savršenstvo. Zato ga uzvišeni Allah i preporučuje da ga slijedimo i kaže za njega وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Doista si ti na visokom stepenu morala. Pa blago onom insanu koji u svakodnevnim svojim postupcima u životu slijedi Allahu poslanika alihi salatu wasalam. <clears throat> Pa Ebu Sa'id al-Hudri kaže Allahu poslanik ali se selam bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji. U to vrijeme, nažalost vremena su prošla, ali u to vrijeme primjer stida je bila djevojka koja se još nije udala, djevica u svojoj odaji, koja nije mnogo izlazila od stida, ona nije mnogo izlazila, nije se mnogo miješala sa, sa narodom. Pa su Arapi imali, znači, tu je bio primjer djevojka, djevica, neudata, koja živi u svojoj kući, ne izlazi često iz kući, to je vrhunac stida. Pa kaže Ebu Sa'id, radijallahu ta'anu, Allahu poslanik je bio više stidan od djevice u njenoj odaji. Kaže, kada bi nešto vidjeli, kada bi Allahu poslanik nešto prezirao, mi bi to odmah vidjeli na njegovom licu. Mi to možemo dobro razumjeti kada znamo kada imate stidnu osobu pa nešto kažeš ili se neugodno osjeća, to se odmah primijeti na njegovom licu. Takav je bio i Allah poslanik ali letu u neugodnim situacijama kada bi se našao, to se moglo primijetiti na njegovom licu. Pa je Allah poslanik ali salatu između mnogih, mnogih drugih dobrih osobina objedinio i ovu osobinu da je imao pri sebi svojstvo stida. E, čak znamo one predaje druge koji govori o stidu Božijeg poslanika da jedne prilike Allahu poslanik je e, bio u kući pa je malo, ajde da kažemo, opušteno izgledao do te mjeri da mu se jedna znači e, natkoljenica otkrila pa je ušao kod njega ušao je kod njega Omer, pa je ušao kod njega Ebu Bekr, pa Omer. Allahu poslanik je tako ležao i znači njegovo stegno je bilo otkriveno. Kada je ušao Osman, Allahu poslanik se pokrio. Pa kada su ga upitali Allahu poslaniće, ušao je kod tebe Ebu Bekr, ušao je kod tebe Omer. Ti si ostao na u stanju kojim kojem si i bio, ali kada je ušao Osman ti se pomjerio, kaže zar da se ne stidim čovjeka kojeg se stide meleki. La ilaha illallah. Pa pogledajte stida Allahu poslanika alihi salatu wasalam. <clears throat> Mi ćemo se E, do kraja ovog današnjeg druženja e, družiti malo sa temom stida koja nam je i kako interesantna i bitna. Prva stvar, <clears throat> stid je svojstvo koji nam je danas, u današnje vrijeme, i kako potrebno. Pogledajte samo danas, uzmite, možemo slobodno pogledati cijelu planetu. Među njima su i muslimani, a i nemuslimani e, koliko su se ljudi odaljili od stida. Za vrijeme Božijeg poslanika čak stid je bio svojstven i ljudima koji su nemuslimani. Ebu Sufjana, radijallahu ta'ala anhu, prije nego što je primio islam, jednom se zatekao u situaciji da je Allah poslanik alaih salatu poslao pismo kralju Šama u to vrijeme, e, pozvao ga u islam. Pa je pa je Ebu Sufjan u to vrijeme bio u Šamu. Pa je taj kralj pozvao da vidi ima li neko na pijaci u to vrijeme u Šamu ko poznaje Muhammeda Alihi salatu wasalam da vidi da sa njim porazgovara u vezi Muhammeda alaihi salatu wasalam i taj događaj bilježi imam Buharija i to je jedan veliki korisni hadis razgovor e, e, Ebu Sufjana sa Heraklom. Između ostalog, Ebu Sufjan kaže da me nije bilo stid, jer je sa njim bilo još nekoliko ljudi, da me nije bilo stid, ja bi nešto islagao na Allahog poslanika, ali me je bilo stid. Pazite, bilo me je stid. Kad su žene ashabike dolazile Božijem poslaniku, ali se selam, da daju prisegu Allahom poslaniku, ali se selam, na pokornost, pa između ostalog ženama Božji poslanik tražio uvijek da kaže i da neće bludničit. Pa kaže jedno da sabiki, evo tezni hurra, je li moguće Allahu posljedniče da slobodna žena, znači imamo žene slobodne, imamo žene koje su robinje, roblje, kaže, je li moguće? Zašto dajemo prisegu na to, zar je moguće da slobodna žena, zbog njenog stida, zbog njenog morala, zar je moguće da, da žena, slobodna žena počini blud? Zar ima potrebe da dajemo na to prisegu? Pogledajte, stid osoba koje još nisu bile u islamu, koje još nisu učile Kur'an i tako dalje. Pa znači, braću, moja dragi i sestre, danas ako pogledamo stanje cijele planete, vidjet ćemo da su se dobro, dobro, dobro odaljili u pogledu stida. Udaljili se od nečega na čemu uzvišeni Allah stvara insana bez pretjerivanja u datom momentu određene osobe na planeti spuštaju se na nivo niži od nivoa životinja. Vi imate dosta životinja koje kada imaju da Allah oprosti na izrazu, ali kada imaju parenje ili nešto, sklonu se od pogleda drugih. Deve je nemoguće skoro vidjeti, osim da ih čovjek znači prisili na to, ali je skoro nemoguće vidjeti da, da imaju parinje. Nažalost, danas možemo vidjeti na satelitskim kanalima, upali i vidjet ćeš nešto što čine ljudi što je gore nego što to čine životinje. Pa je svojstvo da se dobro, dobro izgubilo, kako kod muslimana, tako i kod nemuslimana. Pogledajte koliko je danas, uzmimo žena, muslimanki, kojim izlaze napolje bez imalo ustručavanja, bez islamske odjeći. Mi ne želimo da kažemo da one nisu muslimanke, one su muslimanke, ali gdje je stid ženi koja je odrasla, koja 10 ili 15 godina nosi hijab, da joj neko evo ti cijeli dunjaluk, hajde iziđi na ulicu bez mahrame, ona to ne bi uradila zbog stida. Pa je stid izumru u srcima ljudi. Omladina, ne stidi se omladinac da sjedi pored svoga oca i zajedno sa njim gleda filmove. Da pored njega sjedi i da konzumira duhan. Ne stidi se da sjedi na ulici, na klupi, u parku i ljubi se sa djevojkom. Ne stidi se da opsuje, ne stidi se da slaži, ne stidi se da ukrade, ne stidi se, ne stidi se. I mogli bi nabrajati toliko primjera koji ukazuju koliko se narod udalju od svojstva stida. Pa je ova tema izuzetno bitna da se danas o njoj govori kako bi se kod naroda, ako Bog da, e, vratilo to plemenito svojstvo. Druga stvar, <clears throat> e, postoji velika, velika veza između stida, svojstva stida i grijeha. Pa što više čovjek jača svojstvo stida, na taj način umanjuje mogućnost činjenja grijeha. Kaže Allah poslanik ali se selam, ako se ne stidiš, čini šta hoćeš. Ne znači ovaj hadis, e, ako nemaš ti imaš pravo, sve ti je halal, čini šta hoćeš. Ne, Allah poslanik kaže, onaj ko ne bude imao stida, on će činiti svašta. Ali je tako izrečen, ako se ne stidiš, čini šta hoćeš. Što znači, ko ne bude imao stida, on će uraditi mnogo stvari od kojih se drugi ljudi stide. Pa je velika veza između stida i grijeha. Što više čovjek jača svojstvo stida, opada mogućnost činjenja grijeha u svakom pogledu. Obrnuto, što više slabi svojstvo stida, povećava se mogućnost činjenja grijeha i to je ono što smo malo prije konstatirali. Pogledajte danas e, omladinu, djevojke, omladince, nemoral, filmovi, serije, mnogo, mnogo toga čega bi trebao minimalno insan da se stidi. Evo ostavite, ostavite, hajde kažemo, religiju, ostavimo vjeru, ostavimo Kur'an, sunnet. Imaju određene stvari koji se čovjek stidi onako po fitri, po prirodi. Vidjeli smo, navodimo te primjere naše omladne koja sjedi na ulici, u parku, na klupi i, hajde kažemo, ljube i ili nešto slično radi. Toga se stide ljudi koji nemaju nikakve veze sa vjerom. Pa znači sve ovo nam ukazuje na bitnost ove tematike. <clears throat> Ljudi su se toliko odaljili od ovog plemenitog svojstva da čak osobe koje su stidne danas, u današnje vrijeme, ljudi prozivaju zbog tog njihovog stida. Pa ćemo vidjeti da kad nekoga žele ljudi e, da ga kude, žele da ga ponize, žele da ga uvrijede, kažu mu da je stidan. Ti se stidiš tog i tog. Umjesto da to bude pohvalno svojstvo, da se natječemo ljudi jedni druge rezile i kude zbog svojstva stida koje imaju pri sebi, a koje opet Allahom voljom biva razlogom da se ljudi suzdrže od određenih loših e, postupaka. <clears throat> Rekli smo na početku, sada to možemo lijepo uokviriti u ovom dijelu dersa, a to je da postoji dvije vrste stida. Imamo stid, urođeni stid i znači e, ta vrsta stida je nešto čime se insan rađa i čovjek treba da bude zahvalan uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala ako se rodi e, sa e, jakim svojstvom stida kod sebe. Definitivno svaki čovjek kada se rađa, rađa se u svojstvima, prirodnim svojstvima. Jedno od tih svojstava jeste i svojstvo stida. Ali definitivno ljudi se razlikuju u pogledu tog svojstva pa se neko rađa sa jačim stidom, a neko sa manjim imamo drugu vrstu stida, a to je stid kojeg mi možemo postići. Može ga postići, a poslije ćemo govoriti o načinima kako postići stid. Ali nam je bitno konstatirati, ako imamo sada osobu koja ima određenih stvari u svome životu koje su e, za određene stidne osobe teške, kažemo toj osobi nije kasno, čovjek se može odgajati, može popravljati i može e, znači izgraditi kod sebe svojstvo stida. <clears throat> Evo nekoliko <clears throat> eh, vrsta s druge strane stida. Imamo, znači, kada je u pitanju eh, osnova stida, imamo stid urođeni, imamo stid eh, znači, koji možemo postići. S drugog jednog aspekta, prema kome je stid, imamo stid prema Allahu subhanu wa ta'ala. Da se čovjek stidi svoga gospodara, kao što je došlo u onom vjerodostojnom hadisu da Allah poslanik ali se letu selam kada je govorio šta je to ihsan, šta je to vrhunac Islama, kaže en ta'abud Allaha ka annaka tara, fe in lem tekun tara, fe innehu jarak, da obožavaš Allah subhanahu wa ta'ala kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe doista vidi. Pa znači stid od Allaha da čovjek bude nepokoran, da bude nemoralan, da čini grijehe, da vara, da krade i tako dalje. Pa prva stvar, vrsta stida, stid od Allaha subhanahu Druga vrsta stida, stid od melika. Čovjek treba da vjeruje, treba da zna da neprestano, neprestano pored nas stoje meleki koji zapisuju naša dobra i loša djela. Pa čovjek kada bi bio svjestan te činjenice, definitivno to bi ostavilo traga na njega. Zamislite, kada bi neko sjedio pored nas u toku e, našeg života, neko koga se mi stidimo, neko ko je naš autoritet, da li je to Efendija, da li je to prijatelj, da li je to naš neki autoritet i tako dalje, sigurno bi njegovo prisustvo kod nas umanjilo činjenje određenih loših postupaka u našem životu. E isto tako znači prisustvo meleka trebalo bi da djeluje na insana jer zna da će meleki to sve zapisati i da ih se stidi. Imamo znači stid od Allaha, stid od meleka, imamo stid od ljudi. To je znači neka najosnovnija vrsta stida, se čovjek stidi ljudi. Urati nešto loše. Zbog ljudi koji ga okružuju. I na kraju krajeva čovjek treba da se stidi samoga sebe, jer mi vjerujemo muslimani, kao što je došlo u više argumenata kuransko-hadijskih dokaza, da će na sudnjem danu čovjekovi ekstremiteti, ruke, noge, i drugi ekstremiteti svjedočiti protiv čovjeka. Pa čovjek bi trebao u jednu ruku i da se stidi samoga sebe, jer će sutra taj čovjek i isti njegovi ekstremiteti organi svjedočiti pred ljudima o njemu i njegovim postupcima. <clears throat> Islamski činjaci kada govori o stidu, spominju, e, da postoji više pokazatelja da je osoba stidna. Pa primjera radi, <clears throat> ako vidimo da osoba čuva svoj jezik, pazi šta govori, to je pokazatelj da je ta osoba stidna. Imamo osoba koji e, govori e, nemoralno, psuju, vrijeđaju, lažu, vulgarne riječi izgovaraju. Samo nečuvanje jezika je pokazatelj da čovjek, znači je pokazatelj čovjekovog stida. Ima li ili nema stida. S druge strane, kada su u pitanju žene, iako uvijek ja želim tu da stavim tu klauzulu, to nije jedina stvar, ali svakako bitna stvar jeste nošenje hijjaba. Žena koja izlazi iz kući bez hijjaba, da ne govorimo o tome ako nosi kratku suknju, ako nosi kratke rukave, prozirno, e, našminkana, namirisana, sve su to pokazatelji pomankanja stida kod te osobe. Ta osoba može klanjati namaz, ona može postiti, može biti e, dobra vjernica, definitivno, ali je ovo pokazatelj da nema stida, ne stidi se izići, da je ljudi koji, joj nisu mahrem vidi i avrete njenog tijela. Nažalost, mi živimo u vremenu kada velik broj žena izlazi na ulicu, ne osjeća da ruke koje je otkrila su to avreti, da noge koje je otkrila su avreti, njena kosa koju je otkrila to su avreti. Žena znači maksimalno što može otkriti kad izlazi iz po islamu jeste njeno lice, šake i članci. To je maksimum. Nikada od ulemije niko nije dozvolio ništa viši, a znamo da ima stav islamskoj činjaka koji kažu žena kada izlazi iz mora pokriti cijelo tijelo, pa čak i svoje lice, i svoje ruke, i svoje stopala. Pa znači izlazak ženi iz kuće bez hijjaba definitivno je pokazatelj da ta žena, znači kada je u pitanju stid, ima pomanjkanje stida. Isto tako, <clears throat> Kada vidite da osoba reagira ako neko u njenom prisustvu čini određene loše postupke, to je pokazatelj također stida. Da se insan stidi to što drugi nešto radi loše u njegovom prisustvu, to je pokazatelj stida. <clears throat> E, s druge strane imamo nekoliko pokazatelja koji ukazuju da čovjek, e, da čovjek ima pomanjkanje stida, prva stvar rekli smo da je to da su grijesi. Činjenje grijeha pogotovo javnih. U islamu, braću moja draga i cijene sestre, imaju dvije vrste grijeha. Imamo javno činjenje grijeha i tajno činjenje grijeha. Definitivno grijeh je grijeh ali činjenje, tajno činjenje griha na nižem je stepenu od javnog činjenja griha. Jer javno činjenje griha prvo je pokazatelj da čovjek nema stida, s druge strane to je način indirektno se poziva tom grijehu. Imate određene stvari, ljudi ne bi znali da postoje dok ne vide da neko drugi radi. Pa primjer radi kada moje dijete odrasta u mjestu gdje vidi da neko javno konzumira duhan, neko javno psuje, neko javno sjedi na klupi i ljubi se sa djevojkom, da možda on to nije vidio, ne bi znao da se to i uopšte može učiniti. Ali kada vidi, ovaj griješnik ga svojim postupcima poziva indirektno u taj grijeh. Pa znači činjenje grijeha je pokazatelj, pokazatelj e, pomanjkanja stida, ali isto tako razlog širenja grijeha. Pa su islamu na gorem stepenu grijesi koji se čini javno, zato je Boži poslanik ali salatu wasalam i posebnom kaznom zaprijetio ljudima koji javno čine grijehe. Isto tako E, pokazatelj e, pomenkanja stida jeste da se čovjek ne stidi svoga gospodara u pogledu najbitnijih pitanja islama kao ostavljanje namaza. Čovjek čuje ezan, čovjek e, svjestan da je stupno namasko vrijeme i ne stidi se svoga gospodara da sjedi i gleda utakmicu ili nešto drugo manje bitno radi, ali je propustio namaz. Tvoj gospodar koji te počastio zdravljem, imanom, jezikom, srcem i svim drugim njemetima, mi se ne stidimo to svog gospodara da propustimo namaz ili uradimo neki drugi grijeh. Isto tako, <clears throat> nerijetko se dešava da imamo ljude koji žive kao muslimani godinama, 10, 20, 30, 50 godina i čovjek još nije uspio da savlada sufaru ne zna učiti u Kur'anu. To je, neki naj minimum minimuma da čovjek zna učiti u Kur'anu na arapskom. Da bi čovjek savladao sufaru, dovoljno mu je 15 ili 20 dana da dnevno odvoji po pola sata samo druženje sa sufarom. Čovjek nije za 50 godina mogao da odvoji 15 dana u kojima će po pola sata učiti sufaru pa da zna učiti govor svoga gospodara na arapskom jeziku. Pa gdje je tu stid od Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje je tu stid od ljudi, gdje je tu stid od samoga sebe. Isto tako <clears throat> da čovjek drugim ljudima govori o grijesima. Imate ljudi, kada uradi grijeh, nije to dovoljno. Toliko je njegov stid oslabio da se on ne stidi da ljudima priča o svojim grijesima. Isto tako <clears throat> Nepravda koju insan čini prema drugim ljudima, lažno predstavljanje, sve je to u jednu ruku pomanjkanje stida. I zadnja stvar i možda i, i jedna od bitnih stvari kako i na koji način postići, e, ojačati kod sebe svojstvo stida? Mi ćemo, ako Bog da rezimirano to spomenuti, desetak nekih metoda i načina, a definitivno samo u ovom momentu kako ojačati svojstva stida kod sebe moglo bi se govoriti možda i jedno cijelo predanje. Prva stvar, čovjek treba da bude svjestan vrijednosti stida, bitnosti stida, da je to dio imana, da je to jedno najljepši svojstava u islamu i trebao bi neprestano da stremi ka tome da jača kod sebe svojstvo stida. Zbog svih pozitivnosti koje stid nosi u sebi. Kako jačati to svojstvo? Prva stvar počinjemo dovom. Da čovjek neprestano dovi gospodaru, ja rab, olakšaj mi, da ugradim u svoju lično svojstvo stida. Učini me gospodar od onih koji se stidi. Da čovjek dovi gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala tražeći u dovama da učine insana od onih koji se stide istinskim stidom. Pa znači prvo svojstvo, prvi način kako jačati kod sebe svojstvo da počnemo da to tražimo od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Broj dva, da čovjek jača kod sebe svojstvo neprestanog nadzora uzvišenog Allah subhanahu Ako čovjek svati i vjeruje da ga uzvišeni Allah subhanahu neprestano vidi, čuje, da zna sve njegove postupke, zna sve što radi, definitivno će to ostaviti na njega traga da se jača njegov stid. Kada čovjek Svakog momenta je svjestan, uzvišeni Allah me vidi, uzvišeni Allah čuje, uzvišeni Allah zna, uzvišeni Allah zna šta je u mome srcu, onda se stidi da ga njegov gospodar vidi u nekoj lošoj situaciji. Isto tako, e, čovjek treba da zna da mnoge stvari, loše navike, ne mogu se preko noći mijenjati. Uzmite primjer radi čovjeka koji godinama konzumira duhan. Veoma teško ima slučajeva da ljudi preko noći ostavi ali ljudi se mjesecima i danima pa i godinama muče da ostavi duhan. Isto tako, pomanjkanje stida je nešto što postaje stvarnost, dio čovjeka. Popravljanje toga treba znači da čovjek uloži truda, treba vremena, ne može preko noći. Juče sam bio bestidan, psovao, vrijeđao, ovo ono, danas sve odjednom drugačije, nemoguće. Neprirodno, već treba šta? treba vremena, treba truda. Pogledajte kako dijete kada u školi ide, školuje se i napreduje i tako dalje. Kao što napredujemo naučno, isto tako i naše svojstvo stida ne može se razviti kod nas, hajde da kažemo, za dan, dva, tri ili pet. Već treba vremena, treba e, kontinuirano da čovjek prati svoje stanje, da se odgaja, da se popravlja. <clears throat> isto tako da čovjek čita generalno e, argumente Kur'ana i Sunneta koji govori o vrijednosti lijepog ponašanja. Jer je stid sastavni dio lijepog ponašanja. Pa kada tamo dođemo u one hadise u kojima Allah poslanik ali se kaže najviše će ljudi u tući ući zbog lijepog ponašanja. Lijepo ponašanje, sastavni dio lijepog ponašanja i stid. Najteže dijelo na vagi sudnjeg dana jeste lijepo ponašanje, a sastavni dio lijepog ponašanja i stid. I tako dalje, svi oni argumenti koje smo mi spominjali više puta, koji ukazuju na vrijednost lijepog moralnog ponašanja, odnosi se i na stid. Pa insan kada zna vrijednost toga, to mu je u jednu ruku satisfakcija da se trudi, da se popravlja, da odgaja sebe u tom lijepom plemenitom svojstvu. Isto tako, <clears throat> da čovjek pogleda e, u završnicu ljudi koji su bestidni. Pogledajte ljude koji nemaju stida pa je preselio drogiran, preselio čineći nemoral, poginuo eh, u udesu, bio je eh, u alkoholnom stanju, eh, čineći blud, čineći nemoral, varajući, kradući i tako dalje. Pa kada čovjek vidi stanje tih ljudi, to, to mu daje snage da ustraje u popravljanju svoga stanja, da ne završi i da ne bude kao oni koji su završili, a imali su pomenkanje pomanjkanje tog svojstva. Isto tako <clears throat> da čovjek pazi s kime se druži. Ovo je jedan veoma bitan faktor. Ako čovjek ima prijatelje koji su stidni, moralni, pazi na svoj jezik. Kada je u pitanju žena, e, znači da ima drugarice, prijateljice koje su moralne, koji ne čine grijehe, nose hijab, e, pazi na Allah subhanahu wa pazi na sunet Božijeg poslanika, ali salatu wasalam, definitivno će to vremenom, ako imamo e, jednu osobu koja se druži sa pet ili šest moralnih osoba, definitivno će to vremena ostaviti na nju traga. Zato Boži poslanik Ali se letu i kaže čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato dobro pazite koga ćete za svoga prijatelja uzeti. <clears throat> čovjek u svemu tome isto tako treba da bude ambiciozan. Jednostavno da stremi, da strši, želi da postigne nešto veliko. Ne da čovjek bude jednostavno, ja to ne mogu, to je teško. Ne, ako vidimo jednu moralnu osobu i vidimo da nam se sviđa njen moral i njen ahlak i njen stid, zašto i mi ne možemo postići to što je ona postigla? Pa da čovjek e, bude ambiciozan, rekli smo da treba vremena, treba truda, ali sa ambicioznošću, vremenom čovjek može postići mnogo toga. I zadnja stvar, da čovjek se odgaja putem kuranskih smjernica. Najbolji, način kako čovjek može kod sebe od E, kako može pojačati kod sebe svojstvo stida jeste da se čovjek druži sa Allahovim subhanahu wa ta'ala govorom Kur'an je lijek za sve, lijek za našu dušu, lijek za naše postupke, generalno za sve. Pa čovjek ako na ispravan način uči Kur'an, razmišlja o njegovim poukama, njegovim porukama, o njegovim smjernicama, definitivno, bez imalo sumnje, to će ostaviti velikog traga na insana i izgraditi kod njega svojstvo stida. Uvažene braćo i poštovane sestre, to je sve što smo pripremili za danas u ovoj emisiji u kojoj smo govorili o stidu, njegovoj bitnosti, e, te načinima i metodima kako i na koji način postići stid. Molim uzvišnog Allah subhanahu da nas uči na putu istini, molim ga subhanahu wa da nam olakša da budemo od onih ljudi koji će se istinski stidjeti uzvišnog Allaha, stiditi se meleka, stiditi se ljudi koji nas okružuju i na kraju Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa in stagfiruke, wa etubu